golle simoore noogas e nayi balɗe joyi caggal mum anani yas hooreeje yottinooɓe sadak o yurti sesari ina wondi e huunde e hohooɓe ɓe kañumen e haali yanki gooto biiteeɗo tertalus ɓe kalmi pool to gorner o pool nodda tartalus woni e takkude ɗum e ɗiɗo konnguli aan feliks tedduɗo laamu ma addanimin deeƴre timmude kadi seeɓre ma wayli gonal ngol ɗo leñol no feewi amin jiye ɗum baŋ yo baŋ e kala saha te amin jettuma hen no feewi kono ngam anje jonne nde juuta miɗe ñaagima e moƴƴere ma yo a heɗa min seeɗo min tawi o gorko ko musiwo gaddowo ƴiggitaare e nder yahuda en wonɓe e aduno ɓe fof hombo jeya e ardiɓe goomu nasarankoɓe nguu o yiɗino ni hay tunu winde galle allah o hawri emin jaggimbo min jiɗino ñawde mbo e sarewa amen tawi lisiyas hoorejo soldateɓe o naati hen horkotirimo doole e juuɗe amen caggal ɗum yamiri wullittonoɓe mo ɓe yo ngar e yeeso ma an e hoore ma ma waaw wow. namnaademo paama ko min pawemo ko fof yahuɗen ɓe jagganimo naamu mbi ko noon tigi woori nden pol ƴetti kolngol caggal nde gorner o maandini ɗum yo o haal wii mboɗa anndi waɗi jooni duuɓi ko aan ñaawata ngol ɗo leñol ko ɗum waɗi dartototomi e yeeso ma ko hoolaare ɓuraani jooni balɗe sappo e ɗiɗi ko ŋabbitmi yerusalem ngam sujjande allah so a ƴeewtima aan e hoorema ma taw ko noon woori mi tawaka mboɗo yewtida e neɗɗo walla mboɗo jirguita diɗɗal wona e nder galle allah he wona e nder batirde he wona e nder saare he kamɓe e koye mabɓe ne kay ɓe mbawa gonɗinandema koɓe takkimi joni ko kono noon mboɗo jaaɓi ɗum ɗo e yeeso ma mboɗo rewiri allah taniraɓe men o laawol ngol ɓe mbiyata goomu fenani ngol mboɗo gonɗini ko winda e saria he e ko winda e defte annabaɓe ko foof mboɗo jogii ɗama u nguɓe jogii kamɓe koye maɓɓe e wonde ma allah addu ummital fewɓe e ooñiɓe fof ko ɗum waɗi mboɗo eto ñande fof jogade hakkille deƴƴo yeeso allah e jeese yimɓe caggal nde mbayrumi yérusalem hakke duuɓi mi ruttima toon gam addande leñolam sadakeji e dokke ko nden ɓe tawimi e nder galle allah he caggal nde laɓɓinami mi wondani e diɗɗal te dillere alano kono woni e yahude en diwan asi wonnoɓe ɗon ko ɓe ni ponno arde takkude me e yeeso ma so tawi kay wonko ɓe jogitanimi walla yo ɓeeɗo kaal holi bonande nde jiyanimi nde darimi e yeeso ñawirde towne nde so wona ɗiɗo konnguli ɗi gullumi dande dow e hakkunde mabɓe ko sababu nde ummital maayɓe waɗimi ñaweede hannde e jeese mon falix nde wonno ina andi laawol ngol no feewi riiwteɓi haa ñande wonde wi'i so lisias horejo o ari mamin ñaaw haala mon o yamiri mawɗo soldateɓo yo ren pol kon yo hoyfinan ɗum waasa salaade sehilaaɓe mum caro ɗum balɗe seeɗa caggal mum faliksa artidi e darusilla joom suudu mum yahuda o onel yo pol addoy o heɗi ɗum ina haala ko faati e gonɗingol yeeso almasihu kono ɗo pol haalata ko fayti e peewal kalfugol ɓandu e ñaawoore aroore ɗo falik sahuli wii haat ɗon njaha so mi dantori mami noddite omo ɗamanino kadi ma pol rokkumo kaalis ko ɗum waɗi omo noddatnomo saha fof ngam yewtidde e makko nde duuɓi ɗiɗi ɓenniri noon parsius fastus lomti faliksa woni gornere nde tawno faliksa yiɗno ko weltinde yahuda en ɓe woppi pool e nder kaso he